هريرة رضي الله تعالى عنه داية صلى الله عليه وسلم ركع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله sedmero će Allah staviti pod svoj hlad u danu kada osim njegovog hlada drugog hlada neće biti. Pa je tu, alaihi salatu wasalam, nabrojao svih sedam grupa ovih koji će uživati u hladu gospodara žele fi'ula, ali mi ćemo, inša Allahu Teala, večeras raspravljati samo o jednoj grupi koja nam je ovdje izuzetno interesantna, koja nam je večeras ovdje izuzetno interesantna, a to je treća, u nekim rivajetima, možda peta, skupina ljudi ili vrsta koji će uživati u Allahovom hladu, to je ona skupina o kojoj poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže šabun neše'e ala ta'ati Allah. Mladić koji je svoju mladost posvetio Allahu dželle ula. Mladić koji je svoju mladost posvetio gospodaru dželle ula. To je mladić koji je posvetio svoj život Allahu dželle šanu. To je mladić koji možda u sebi nosi svih sedam karakteristika onih ljudi o kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori prva grupa je Munadil, adil, jel tako, pravedni vladar. Znači druga je šabun neše ala ta'atillah, znači mladić koji je svoju mladost posvetio gospodaru subhanahu wa ta'ala. Nakon toga je čovjek kalbuhu mu'allakun bil mesajid, čije je srce okačeno mezđide, jel da? Nakon toga imamo grupu onoga čovjeka zekar Allah halijem fe fadat ajna koji se sjetio svoga gospodara u samoći pa su mu se oči nasuzile. Zatim je tu onaj čovjek koji je desnicom udjeljivao da njegova lijevica nije znala šta je dao na Allahom putu. Zatim je tu onaj čovjek kojeg je pozvala žena izuzetne, atraktivne ljepote, i veoma zapaženog društvenog statusa, pozvala ga je da on sa njom učini ono što danas ljudi rade bez ikakvog problema, pozvala ga je da učini sa njom ono što ljudi danas muško što žensko rade bez nikakvog straha od gospodara subhanahu wa ta'ala i time izazivaju propast ovog društva u kojem mi na veliko žalost silom prilika živimo. Međutim, na nama ostaje da šta? Da poričemo to zlo u koje se nalazi ovo društvo. Na nama je da pozivamo ljude u dobro koje gospodar Đerlef je Ula pozvao, ne bili se spasili, kazne gospodara Đerlešanu koja će neminovno pogoditi ljude koji ne vode računa i ne razmišljaju o njegovoj objavi. Znači, to je ona žena koja je ovog mladića pozvala šta pozvalo da učini sa njom onaj čin bluda. Da učini sa njom čin bluda i ona nam večeras nije ovdje interesantna, jel da? Već govorimo o ovom mladiću koji je svoj život, svoju mladost posebno posvatio gospodaru Žemlje Fjora. A nema ljepše stvari nego li kada vidiš mladića kako voli Allaha Đelešana. Druga je stvar kada vidiš starog, zrelog insana, jel da, oronulog, kako dolazi u mezđit, jel da, klanja, radi ovo, radi ono djelo Allaha, radi, jel da, i nama je to drago. I Islam poziva na teubu, kada god ona bude došla, to je hajr. Kada god ona bude došla, to je hajr, ali učenjati ahlu sunna u džema'a, kažu da je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bolji onaj čovjek koji se još od malih nogu posvetio gospodaru Đerlefi Ula, koji se još od malih nogu predao pokornosti i poslušnosti Allahu Đerle Šanu, jer poslanik sallallahu alihi wa sallam u sahih hadithu kaže inna Allahe le ju'ađibu min šabin la sabuata leh Allahu se zaista dopada mladić koji u svojoj mladosti nije imao grijeha. To se gospodaru Subhanahu ta'ala dopada na osnovu toga u Lema Hrusunnevo džema kaže šta? Kod Allaha je bolji onaj koji je svoju mladost proveo u pokornosti Allahu dželešanu ne znajući za blud, ne znajući za harame, ne znajući za stvari koje gospodar Subhanahu wa ta'ala prezire. Kaže, ovakav je kod gospodara žele šanu bolji ako ostari na tome, nego li onaj koji se pokajao, a cijelog je svog života živio sa haramima. Voki u ofikilahi mahaj, u obojici ima hajra. Stanje ove obojice nakon jel da, pokajanja ovog drugog i njegovo stanje je pohvalno. لله أشد فرحه بتوبة عبده من احدكم اذا وجد ضالته كاجة فصلانك صلى الله عليه وسلم الله يدراج توبة نكوغا أدوث نقولي radost čovjeka koji pronađe svoju zalutalu jahalicu a on sam u pustinji. Znači, kaže mu i u ovom ima hajra, ali mladić koji je svoju mladost potrošio na putu gospodara subhanahu wa ta'ala kažemo da je on kod gospodara na većoj deređi. To kaže u Lema Hrusu ne može Kaže da je on bolji. Gospodar Đelef je ula kada govori o mladosti, kada govori u superlativu, znači u pohvalnom smislu kada govori o vjernicima koji su žrtvovali svoje najdraže, ono što su posjedovali kod sebe od imetka, ono što su, ono što su kod sebe posjedovali, šta? Pa i od krvi reci, nije problem nikakav. Jel da? U mladosti su to žrtvovali, kod gospodara Subhanova Teala je to bolje nego li da se žrtvuje u starosti. Jer bilo je od Selefa koji su govorili da je smrt na Allahovom putu za mladića koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala poput šta? Poput spominjanja sna. I zato vidiš da šta, zaista mladić ili mlada djevojka, kada im se govori o dinu, kada im se govori o džennetu, kada im se govori, jel da, od požrtvovan, o požrtvovanosti na Allahov putu, o tome e, koliko treba raditi za din, jel da, jedva čekaju da se sretnu sa svojim gospodarem. On je mladić, on nema i metka. Ona je mlada djevojka. Ona nema supruga bogatog, jel da? I ne razmišljaju o tome kako treba udjeljivati, ne razmišljaju o tome koliko treba raditi, djelovati, ovo, ono i tako dalje, nego razmišljaju samo o jednoj stvari. O koje stvari razmišljaju? Razmišljaju kako da se što prije sretnu sa uzvišenim gospodarom Žele Fjora. Niste to osjetili u svojoj mladosti? Oni koji se drže Allahovog dina u mladosti osjetili su to sigurno kada su počeli razmišljati o posljedicama, kada je došla supruga, kada su došla, e, došla djeca, kada je i metak postao din, kada je novac postao uslov za ispravno vjerovanje u gospodara Subhana wa ta'ala, tada je entuzijazam ili ljubav prema imanu počela da slabi. Tada su ljudi postali mudri, tada su ljudi postali pametni i tada su ljudi šta? počeli da mjere svoje korake i preko noći su postali preko noći su postali mašala skrušeni pobožnjaci koji malo govore o imanu i kada im se govori o udjeljivanju na Allahovom putu, kada im se govori o žrtvi na Allahovom putu, oni kažu šta? Govore jezikom šeitana, kažu mi smo sada zreli mi smo sada pametni mi sad znamo kako to treba odraditi slušajte vi nas. Nije to istina. Jer gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže šta? Innehum kanu fitijetun amanu bi rabbihim vezidnahum huda. Oni su bili mladići koji su povjerovali u svoga gospodara i ja sam im samo povećao uputu. Znači gospodar kaže da su oni koji su pozivali svoj narod bili mladići. Futje. U arapskom jeziku futje ili feta je mladić između 15 i 23 godine. Kogod govori arapski jezik, kad mu kaže šta je to feta, reče ti mladić između 15 do 23 godine. Ili što ovi govore, jel da, ako mi kažemo da je feta onaj mladić, onaj šab od 15 do 23 godina, jel da, ovi će požuriti Svataš i reći će, ne, to se kod nas naziva adolescent. Šta je kod njih adolescent? Kod njih je, jeste ovaj mladić od 15 do 23 godina, ali to je onaj koji voli da bludniči. Jel da? To je period kada osjeća u sebi onu strast, kazinaluku. On voli da proba alkohol. On voli da slaže. On ne voli da klanja. On ne voli da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala on otkriva nešto novo sebi. Šta je to što je otkrio novo? Pa zna da bude zloban, zna da bude lukav, zna da uzvrati, zna da se suprotstavi. To oni zovu šta? Adolescent. Jel da? Mi kažemo da je to šan. Kažemo da je to feta. Ne sa tim svojstvima, nego onaj mladić koji voli gospodara. Subhanahu wa ta'ala. I gospodar Đerle Fi'ula voli takve i hvali ih u Kur'anu. I kaže šta, oni su zaista bili mladići koji su povjerovali u svoga gospodara, pa im je gospodar Žele Fiula na osnovu toga povećao uputu. Šta znači povećao uputu, šehovi moji? Šta mislite? Kako to povećao uputu? Uputo, povećao im uputu zbog čega? Svima vam je poznato kazivanje o ashabu i kehav, da? Oni su se sklonili u kehavu. Oni su potražili utočište u toj pečeni. Zašto? Narod se njihov digao protiv njih. Dosta nam je više vas takvih. Vi ste došli da nas razvojate. Došli ste sa nečim što nismo ranije čuli. Došli ste sa nečim svojim, nekim svojim novim idejama. Jel da? Ko je vama dao to za pravo? Balavci. Neandertalci. Neznalice. Jel da? bradati, neuki. Takve oni izraze koriste. Kao što su prijašnji narodi koristili. Jel da? Ali gospodar Zmanu Matjala je pohvalio njih. Nije pohvalio ove o, koji su ih napadali. Ovima koji su ih napadali, gospodar Subhanahu wa ta'ala, šta kaže? Kuli ladzina kafaru sa tuglebune, wa tuhšerune ila džahenneme, wa bi'sal mihad. A reci onima koji ne veruju, zaista ćete biti poraženi i nakon toga će ti u, će ti u vatri biti proživljeni. Znači, s jedne strane, gospodar Subhanahu wa ta'ala nevjernicima prijeti. Bićete poraženi. Bićete u vatri proživljeni. Besan mi had. A lošeg li boravka, užasnog li vječnog stanovništva. Jel da? A među njima su bili mladići, jel da je tako? Ali među njima su bili stari ljudi, oni stratezi, njihovi politički planeri jel da, njihovi e, ideološki e, pozivači u kufor i širk. Oni su se po, suprostavili ovim mladićima. Gospodar ih ne spominje. Kaže samo reći nevjernicima, bit ćete proživljeni u džehennem, bit ćete pobježeni, bit ćete poraženi, bit ćete postiženi. A naprotiv, kada govori ovim mladićima, kaže šta? Innehu kanu fitjetan, amenu bilavim. To su bili mladići koji su povjerovali u svoje gospodare kako im se gospodar nježno obraća. Zbog čega? Zato što su od svoga naroda pobjegli, jer nisu mogli više da izdrže njihove torture. Da, oni bi izdržali do kraja. Ako je bilo potrebno, oni bi ginuli, Allaha radi. Ali došla je od gospodara Subhanahu wa ta'ala, šta? Došla je inspiracija nekakva. Potražite sebi jučer utočište, udaljite se od ovih. I gdje su se sklonili? Sklonili su se u gar, u kehadu u jednu pećinu. Je tako? Sklonili su se u pećinu, u jednu tjesnu pećinu i kada su se, kada su se jedva uvukli u tu pećinu, gospodar Subhanahu wa ta'ala im je šta? Odjednom im je tu, to je keramet koji im je gospodar Želef i dao, odjednom je ta pećina postala široka za sve njih. Postala je široka. I to je šta? Još jedan dokaz. Nemoj odustajati od imana. Nemoj se predati grijevu koji je ashabul kef, ovi žitelji pećine, ako im je gospodar Subhanahu wa ta'ala tu pećinu učinio širokom i prostranom, znaj da će i tebi gospodar Subhanahu wa ta'ala dati širok i prostran život. Inša Allahu ta'ala na ahiretu. Da, ali prije toga i ovdje na dunjavu. Pa zar nije gospodar Subhanahu wa ta'ala obećao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a nam nešarah leka sadra. Zar nisam ti prsa prostranim učinio? وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ I zar ti nisam teret sa tvojih leđa sklonio? Ono što je potiskivalo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I vidite Ibn Taymiya, rahmatullahi alaihi, jel da, kako je od svoje, od svoje pobo, bogobojaznosti i pobožnosti, jel da, kada bi mu neko došao na ruhju i kada bi se žalio, imamo ovdje pritisak. Jel da, Pa ne mora to značiti odmah da je to neki džinski napad. Možda čovjek jednostavno osjeća tegobu, osjeća neki pritisak ili, ili. I šta? Ulema kaže, Kur'an je lijek za sve. Ne danas razgovara sa čovjekom, jel da? Razgovara sa čovjekom i čovjek šta? Odmah ima jednu hrpu tableti, tableta tableta za smirenje života, tableta za aritmiju za srce, tableta za želudac, tableta za e, za sve tableta. Jel da? A gospodar Subhanahu wa Kur'an učinio lijekom za sve bolesti. Znači, neko ti kaže da a, ti liječi se, ali idi kod ljekara. Naproti, sunnet, sunnet je da prije svega budeš duboko ubježen da će ti samo čitanje Kur'ana pomoći izlečit će se. Zato je šta, kada bi se potrefio neki koji ima problema sa disanjem prsom, prsima i tako dalje, jel da, da čita ove ajete, pa će mu gospodar olakšati. Ili kako sam braći neki dan rekao, jel da, doveli su pred imam temija, rahmatullahi, ali čovjeka koji je bio ranjen, imao je veliku ranu i nije obilno je krvario, nikako se nije moglo to krvarenje zaustaviti. Vidi koji je to fikar, koje shvata njima kod sebe iman temije. Jel da? Pa je ovom čovjeku proučio, proučio ajet kada je gospodar Subhanahu wa ta'ala konačno naredio da onaj potop u vrijeme Nuha ali alaihi salatu wasalam prestane. Wa ja erdu i bla'i. I o zemljo, povuci svoju vodu. I samo što je proučio taj ajet ovom bolesniku, krvarenje je prestalo. Ali to je jakin. Elmuhim. Znači, ta omladina, koji gospodar subhanahu wa ta'ala voli, ti mladići koje gospodar dželle fi ula hvali u Kur'anu, braću, to je ona snaga koja je uzdigla islam. Znači, to je ona snaga koja je pomogla Allahov din. Sa takvim ljudima je gospodar dželle še'nuhu uzdigao u vjeru. Kada je poslanik sallallahu alihi wa sallam postao poslanik. Jel da? Koliko imao Koliko imao godina? جزاك الله خير أخي رفيق كيسي večeras, ono, slomio led, ono, obično kad pitamo braću, znaš, ono, ko će prvi, će zahvala, he, 40 godina imao, sallallahu alaihi wa sallam, znači bio je mlad čovjek, bio je u običnim godinama, alaihi sallatu wa sallam, koliko imao Ebu Bekr, Ebu Bekr godina, čehovi, Ebu Bekr je imao 37 godina, godina. Jel da kad je primio islam? Omer ibn Khattab kada je primio islam, koliko ima godina? 26. 26. Ali ibn Abi Talib kada je dao prisegu poslaniku sallallahu alaihi wasallam na pokornost i poslušnost, koliko ima godina? Neko kaže 7, neko kaže 9. Znači kada je primio islam, to znači dati prisegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Usman radi Allahu anhu, koliko godina imao kada je prihvatio islam? 20. Je tako? 20 godina je Osman radi Allahu anhu. Bilal al-Habeš, 30 godina. Sad ibn Ebi Waqqas, 17 godina. El Erkam ibn Ebil Erkam. Ko je El Erkam ibn Ebil Erkam? vlastne kuće, jel da, u koje su se muslimani zakupljali na početku. Znate koliko godina je imao Erkam ibn Erkam? U to vrijeme kada je pozvao da, hajde kod mene da pričamo islamu. Hajde kod mene da razgovaramo o Allahovom dinu. Jel da, tajno nešto se dešava, ne sve to svako da sazna. Jel da, koliko je godina imao? Imao je ništa više nego šta? Ništa više nego Šta mislite koliko godina ima? je Nešto malo. Čekao. Čekao malo. Džedakala he. Ovo je izuzetno pametan odgovor. Mada tvoj odgovor dobar. 11 godina. Znači sa 11 godina je, el, el, je Erkam, El Erkam ibn El Erkam, pozvao poslanika sallallahu alaihi wa sallam i muslimane, hajte u mojoj kući da mi pričamo da razgovaramo. Znate što znači 11 godina? Pa je danas godina to su ova djeca što igraju A futbolom. Allah Želešanu sa takvim ljudima pomaže din. Imam Enneovi, Rahimahullah, kad je bio djeta, znači do svoje desete godine, znači do svoje desete godine, sam je naučio Kur'an. Znači sam je naučio Kur'an i kažu da je možda i Buhari ili muslima do svoje desete godine savladao sam. Ali znate šta znači sam, znači da nema neko da ga, ono, i e, sa svojih osam ili devet godina, prijatelji, ono, djeca su ga pozivili, ajde, bol, ajde, idemo da igramo, jurimo. Znate, ono, djeca kad počne, stihija, potok pravi kada idu djeca. To svako zna da ima djeca da se igraju. On je izbjegao, nije htio da se igra sa njim. Bježao bi vamo, bježao bi tamo. Jel ne? i u jednoj prilici, znaš kako su djeca, svi smo bili djeca, je? u jednoj prilici kao dosadio im imam e, nevo i ali i po religiji počeli ono da ga udaraju, ajde bolo ne bi, aj sa nama. Znaš djeca kako maltretiraju kada neko. A on bi bježao od njih. Ilejkum anni, sklonite se, sklonite se od mene. I dok bi bježao, dok bi ga tako napadali i maltretirali, znate šta je radio? Djete, bježao je od njih. Bježte od mene, bježte od mene. Bježi od njih, a, a, a šta bi radio? Šta bi radio? Jasin, vol Kur'an il Hakim, inna kelemine mursani. I bježi od djece. A uči Kur'an. Znači, tako je, kad bi ga djeca jurila, uvijek bi bježao od djece i učio je Kur'an. I provodio je svoj život u ta'a. Ibadet, u ibadet gospodaru Subhanahu, Subhanahu ta'a. Ali, radi Allahu anhu. Sa, e, kada je ubio onog sa Nadidul Kurejš, kada je ubio onog Al-Kepše, onaj poznati Al-Kepše tu Kurejš, znači onaj njihov najveći ratnik, onaj najhrabriji, jel da, kada se niko nije mogao suprostaviti njemu, kad je on čekao tamo negdje, ajde, ko će mi izaći na Megda, ali radi Allahu anhu ga je skinuo za glavu. Imao je koliko godina tada? Imao je sve 18 godina imao je svega 18 godina kada je šta? Kada je pomogao Allahu vjeru na taj način. Kada je pomogao din gospodara subhanahu wa ta'ala na taj, na taj način. Zato mu se poslanik sallallahu alaihi wa sallam uvijek obraćao riječima punim dobrote. Jer je znao da će gospodar žele fi'ula mladost ovog insana krunisati velikom ulogom u vjeri gospodara fi Ula. Jel, i stalno mu se obraćao, ene jurdike ente kune minni, bi menzileti Harune min Musa, kaže, zar ti ne želiš, o Ali, da budeš u poređenju, da, da budeš sa mnom na deređi, na istoj deređi na kojoj je bio Harun sa njegovim bratom Musaom. Znači, tako se obraća u poslanik sallallahu alihi wasallam, kome? Tako se obraćao Ali radi Allahu Teala Anhu. Pa je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam u drugom hadisu Inna minkum men yuqatilu ala ta'wili hadha al-Qur'an kama qataltu ala tanzili zaista ovde među vama ima neki ili ima jedan koji će se radi tumačenja Kur'ana boriti kao što sam se ja borio zbog njegove objave. Pa shabi kažu i pogleda smo u Omera i Ebu Bekra i bismo uvjereni, kaže, da su to njih dvojka. Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao šta? Kaže, ne. Kaže, to je ovaj, kaže, sa ovim nanulama. Ali radi Allahu anhu je imao neke karakteristične nanule, jel da? Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazao na njega ukazao je šta? na njega i zaista je zaista je Ali radijallahu ta'ala anhu odigrao veliku ulogu u islamu toliko je bila njegova uloga u islamu velika a i drugih mladića iz redova shaba da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao šta? inne džennete leteštaku ila telateki kaže džennet željeno očekuje trojicu džennet željno očekuje trojicu. I rekao je Ali, Salman, wa Ammar. Koji su to bili? Znači džennet čeka Ali, džennet čeka koga? Salmana. I koga čeka? Ammara. Ne samo da čeka, te šta? Kaže, žudi za njima. Džennet je žudio za njima. Jel? To je rezultat čega? To je rezultat njihove iskrenosti. Da. Ali to su mladići koji su pomogli ovaj din. Muad ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu je titulu najučevnijeg sahabije u halalu i haramu zaslužio u kojoj godini? U svojoj 21. godini. O njemu Omer ibn Khattab kaže šta? Leula mu'ada lehelake Umar. Kaže da nije bilo mu'ada propao bi Umar. Znači da nije bilo mu'ada Omer bi bio osuđen na šta? Omer bi bio osuđen na, na propast. Ko to kaže? To je rekao, to je rekao Omer, radi Allahu ta'ala anhu. Ova isti Mu'ad, toliko je bio privržen poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Toliko je volio poslanika, alaihi salatu wasallam, da kada je čuo da će sigurno ući u džennet onaj koji će umreti od ta'una, ta'un, kolera, jel da? Onda je šta? onda je Muad ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu zadovio gospodaru subhanahu wa ta'ala gospodaru. Ako je to hajir o kojem govori tvoj poslanik, nemoj dozvoliti da, hajir, da taj hajir mi mojiđe mene i moju porodicu. Jel mu ustišao gospodar subhanahu wa ta'ala dovu? Ustišao mu je gospodar subhanahu wa ta'ala dovu. I Muad ibn Džebel i cijela njegova porodica je stradala od kolere od tauna. Obraća se svome gospodaru na samrti i kaže ti znaš da ja ovaj svijet nisam proživio zbog njegovih ljepota, zbog lijepih puteva kojim bi se kretao, zbog lijepih bašći u kojima bi ja lijepo drveće zasadio. Ali znaš da sam ovaj dunjalog proživio zbog nedača i nevolja koje su na njemu, da bi se tebi, gospodaru, približio. I kada mu je konačno došao smrtni čas, šta je mu Ad ibn Džebel rekao svome gospodaru Subhanahu wa ta'ala? Vrhunac bogobojaznosti, braću. Wallahi, vrhunac vjere, vrhunac imana i vrhunac poricanja istinitosti i realnosti postojanja ovoga svijeta. Šta je rekao gospodaru Subhanahu wa ta'ala Muad ibn Džebel? Rekao mu je šta? ihnik hankake. Hajde, udavi me. Haneta znači udaviti nekoga. Jel da? Hajde, udavi me. Ali nećemo reći hajde, udavi me, nego ćemo prevesti kako? Oduzmi mi dah. Fe wallahi inneke ta'lemu inni uhibbuke. I, ku, i, I tako mi tebe ti zaista znaš da te ja volim. Muad ibn Džeber traži od gospodara Subhanahu ta, uzi mi dušu, znaš da te volim. Jedva čekam da te vidim. Jedva čekam da doživim tvoju milost. I u koje godini preselio, radi Allahu ta'ala anhu, wa erbahu, neki kažu da je preselio u 28. godini, a drugi kažu da je preselio u 33. godini, radi Allahu ta'ala anhu wa erbahu. Pa još E, e, još je to i neizživljena mladost. Neizživljena mladost. Pogledajte Muada i Brđebana. Koje su to situacije? Koje su to situacije naše? Imao je sina Abdurrahmana, voleo ga je kao što roditelj može voliti svoje dijete. U poređenju sa ljubavlju drugih roditelja prema svoje djeci, kažu da je Muad ibn Džeben neusporedio više volio svoga sina Abdurrahmana. I gospodar Subhanahu wa ta'ala mu da iskušenje. I Abdurrahman ispusta dušu. I dolazi Muad ibn Džeben iz Mežida i gleda svoga sina. Kejfe haluke, kako si? I ovaj ga gleda, jasno mu je da će preseliti, a sin mu odgovara ajetom. Sin mu odgovara čime? odgovara mu ajetom i kaže al hakku min rabbika fala takunanna min al mumtarin o moj oče i počinje da mu citira ajet zaista je istina od tvoga gospodara i nemoj biti ni pošto od onih koji sumnjaju kaže svom ocu a ovaj šta ovaj uzvraća ovaj uzvraća onako kako je Ismail alejhi selam uzvratio svom babu kad mu je rekao gotovo ja sam video da te koljam. On je šta rekao? O ente, se teđi duni inša Allahu mina sabiri. Sinko, naći ćeš me inša Allah od strpljivih. Naći ćeš me inša Allah od strpljivih. I to je milost gospodara subhanahu wa ta'ala braća. Kada ti gospodar žele fi ula, zbog onoga što si bio iskren sa svojim gospodarom, zbog toga što si oživio din, zbog onoga što si čuvao vjeru svoga gospodara, poštovao si ono što ti je objavio. Još u mladosti, znaj da si gospodar Zemhanova Teala, to neće uskratiti u starosti. Neće ti to uskratiti šta? U starosti. Omer ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alaih, koga naziva i petim halifom, jel da? Koga naziva i petim halifom, još u mladosti je istraživo znanje. Još u mladosti je znao znanje. Jel tako? Bio je hafiz Kur'ana, bio je hafiz Buhari, bio je hafiz Muslima. Kažu da je bio hafiz e, svega onoga što se moglo naučiti e, od vjere u vremenu u kojem je živio. Omer ibn Abdulaziz, pa mu je gospodar Đerlef je ula dao sina po imenu Abdul Melik. Ovaj sin koji je preselio u svojoj 19. godini još od malih nogu, još od malih nogu je bio pravi opominjač. Bio je pravi opominjač svoga baba. Bio je šta? Pravi opominjač svoga baba. Kada god bi Umar ibn Abdul Aziz, ne da je nešto pogrešio, kada bi god nešto zanemario, ovaj bi ga upozorio. Kada bi god nešto zaboravio, ovaj bi ga podsjetio. Pa je šta? Išao do krajnosti i kada je mlađi sin od Abdul Melika umro, Omeru ibn Abdul Azizu, koji je stajao iznad svog sina, staje, stoji iznad sina i gleda ga savu suzama i dolazi Abdul Melik. Kaže, ja beta, kaže, oče, kaže, zaplakao si zbog onoga što znaš da te nije moglo mimo ići. Allah odgovor, izgubio je brata. A svome se oče ovako obraća. Mladić. Ali vidite bogobojaznog oca koji je imao mladost ispunjenu pokornošću prema gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Kaže mu šta? Kaže Allahu hvala koji, te je, koji mi te je dao. Allahu hvala što je iz kične Omer ibn Abdul Aziza dao opominjača koji će ga podsjećati na Allaha. I slušaj odgovor oca svome sinu. Kaže, ne, vallahi, kaže, nisam zaplakao, kaže, za njim. Nego kada sam ga vidio, sjetio sam se smrti i to me je nateralo pred Allahom da prolijem suz. Ali ima sina. Zamislite, toliko je volio ovoga Abdurmelika. Toliko je Abdurmelik bio pobožan. Toliko je bio čvrst oslonac što se tiče opominjanja na gospodara Subhanahu wa ta'ala, jel da, da mu je jednoj prilici rekao šta, kaže, sinko, kaže, ja sam od tebe, kaže, vidio samo hajr. Ja sam od tebe vidio samo hajr. Vidio sam svako dobro. Vallahi kaže, vidio sam, kaže, da si od svih najpobožniji. Vidio sam da si od svih najrevnostniji u praktikovanju Allahove vjere. Kaže, od tebe sam vidio svako dobro. I vallahi da mi nisi sin, kaže, ja bi rekao da ti trebaš biti halife ali da ljudi ne pomisle da je ovo nasljedna vlast. Jel da? Kaže, sve sam vidio od tebe. Kaže, ali samo jednu stvar, kaže, nisam vidio od tebe, a volio bi da vidim kako bi se u toj situaciji ponašao. Znate šta nije samo vidio od njega? A što bi volio da vidi? Samo da vidi kako bi se on ponašao u toj situaciji. Ne da mu to želi, nego da se poduči kako bi ovaj mladi pobožnjak reagovao. Что мыслите, что я жалел за великую своих сына? Договедена? Dobro. Šta misliš ti na ženu? Šeh Abdullah. Sarajevska linija. ako smijem da upitam, Edina. Babo je želeo da vidi kako sin šta ispušta dušu. Kako se ponaša u smrti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Znate šta mu je Abdul Melik e, rekao? Kaže, da Bog da to vidio očemo moj. I gospodar subhanahu wa ta'ala mu je to pokazao. Kako se on ponaša u smrti rahmetullahi alaih. Ili bolje budi rečeno, ili bodi, bolje budi rečeno, jel? Radi Allahu ta'ala anhu wa ardahum. Zašto? Zato što je bio oslonac svome babu u svakoj situaciji. U jednoj situaciji se dočepao svoga baba i rekao mu je, oče moj, boj se Allaha. Kaže, kako možeš danočiti ili kako ćeš se sresti sa Allahom a znaš da si jedan dan u svome životu proveo, a nisi usmrtio jednu novotariju i nisi oživio jedan sunne. To je Abdul Melik govori o kome? To je Abdul Melik, rahmetullahi alej, govori o svome, govori o svome, svome babu, rahmetullahi alejhim, džemijan, rahmetullahi alejhi džemijan. I to su ljudi koji nam je gospodar subhanahu wa ta'ala šta? Koji nam je gospodar subhanahu wa ta'ala dao kao primjer. To su bili mladići kojima je gospodar subhanahu wa ta'ala dao da budu sveti kao ovom umetu. Ibn Taymije je do svoje 13. do svoje 10. godine. Ibn Taymije do svoje 10. godine nahivzao Kur'an, nahivzao Kutubu Sitte, nahivzao e, znači Buhari, Muslim, jel da? nahivzao je cijelu arapsku gramatiku, nahivzao je cijelu e, islamsku historiju i sa 11 godina sa 11 godina je počeo je postao muftija sa 11 godina je šta postao muftija ili Sufjan Eteuri rahmetullahi alej ko je bio Sufjan Eteuri jedna kada je jednom prilikom kada je jednom prilikom Sufjan Eteuri jel da došao u Irak, jel da, došao u Irak, svi su se okupili oko njega, jel da, svi su se okupili oko njega. I svi su govorili, ha, kad žaje teori, ha, kad žaje teori. Znači, toliko, je, toliko su veliki značaj e, davali islamskom znanju, pobožnost, iskušenost, jel da. Znači, digli su toliko, ono, zagalamili su, evo, kaže, Sufjana, evo, Sufjana teorija. I svi su pojurili prema njemu. Gledaju, nema Sufjana teorije. Jel da? I kad su tamo vidjeli, gdje je Sufjan teori? Znaš? I kad ono fe id bina gulamun, kad ne te ša'arehu. I kaže, kad smo pogledali, znate koliko se ljudi okupilo da ga vidi? Sto hiljada ljudi se okupilo. Elfe elf, kaže. Elfe elf, znači sto hiljada. I kaže, gledamo, gledamo, oni, evo ga, evo ga. I kaže, ovaj, Ebu Hatim, koji prenosi ovo, ovo predanje, i kaže, kad samo pogledamo, kaže, jedan mladić, kaže, kome su nekoliko dlačice tek ovde poraste, kaže, na licu. Ko je to bio? To je bio Sufjan Eteuri. Čovjek koji je očuvao akidu u svojem vaktu. Čovjek koji je očuvao akidu u vremenu u kojem je bio te smo mi Allahom blagodati bihamdillahi azza wa jel da vidjeli i doživeli znači vidjeli i doživeli tu i doživeli tu akidu bihamdillahi bihamdillahi azza wa jel ala kulli znači poruka ovoga je šta poruka ovoga jeste da je gospodar subhanahu wa ta'ala objavio knjigu objavio sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a u svemu tome je postčasno i posebno mjesto dao mladiću. Zbog čega? Zato što su mladići ti koji su pomagali Allahu din od uzim. Zato što su mladići ti koji ne razmišljaju o posljedicama. Ne razmišljaju o ankile, o kar, an ketreti sual, rekla, kazala, mladići ne postavljaju puno pitanja, jel da, nego šta, njihova srca su prepuna imana i ljubavi prema uzvišenom gospodaru Đerlefiona. Ovaj će mladić biti u hladu gospodara Đerlefšenu u danu kada osim njegovog hlada, drugog hlada neće biti. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da smo inšala svoju mladost ili barem nešto toga tako proveli. A ako nismo mi to proveli, jel da, vallahi vađib pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala nam je šta? Da svoju djecu učimo da njihovu mladost na taj način pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala provedu. Subhanahu wa ta'ala nešadu la ilaha ila anta nastakfiru wa ona tu uvijek. Jezakum Allahu khair. Malo smo odudili. Nemojte nam zamjeriti. Jel da? I ovdje ova e, sarajevska struja jel da, već daje znake umora dugog puta je da, i, i, i, i neke riječi o tome kako neće jel da, e, konzumirati